ледь повзли інші машини, і Гіо витратив три чверті години, поки виїхав з Борже. Гуртожиток Дефієт ховався у глибині садиби на вулиці, до якої з одного боку підходив довжелезний заводський мур із червоної цегли, а з другого прилягав ряд якихось складів. То була одна із тих будівель, що їх споруджують за три місяці на полегшеному фундаменті, складаючи наче з кубиків з готових блоків, які після першого ж дощу стоїть зовсім не схожі на нові. Каркаси автомобілів, здебільшого пежо, серед темних калюж мастила, захаращували маленьку стоянку. Куплені при оказії за жменю папірців нікудишні старі машини закінчували тут свої дні і ржавіли разом із нездійсненними надіями тих, хто хотів переправити їх за Середземне море. Гіо поставив свій Рено трохи осторонь, пройшов крізь гурт мовчазних африканців, одягнених у бахматі дешеві пальта, з-під яких унизу виглядала барвиста тканина африканського убрання бубу. Всі вони нишком стежили за Гіо. В коридорі пахло кухнею, травами, і той приємний запах різко контрастував із разючим запустінням, що на кожному кроці впадало в очі. З вичовганими безліч у ніг пластиковими плитками підлоги, з заяложеними за довгий час стінами. Його поява враз обірвала розмову десятка негрів, що сиділи біля сходів до підвалу перед щитом із прикріпленими аби як аркушиками об'яв, і підвелися, коли прибулець очинив двері. В поглядах, звернених до нього, було питання, хто це поліцейський чи ні. Гюйо підійшов до заскленої, заставленої картонними коробками будки Вахтера, звідки чути було звуки духових інструментів. Молодий хирлявий африканець у завеликому на його худі плечі головому халаті лагодив портативну магнітолу, частини якої лежали розкидані по всьому столу. Музика гриміла уривками, коли він кінчиком викрутки доторкувався до транзисторів. Хлопець мимохідь зиркнув на відвідувача і продовжував свою роботу, чекаючи на запитання. Іл Гюйон не знав до пуття, як йому почати. Ніякого промимрив. Добрий день. Мені сказали, що в цьому гуртожитку мешкали е, малійці, вивезені літаком чотири дні тому. З магнітоли вихопились різкі звуки кларнета. Ну, в цьому і в інших. Ви що родич? Гіо мимоволі засміявся. Як би це пояснити, щоб ви повірили? Я не журналіст, не поліцейський і не страховий агент. Мені треба розшукати когось із тих хлопців. Байдуже кого. Я не замишляю ніякого зла. Йдеться про одну особисту справу. Молодик відклав транзистори викрутку, підняв руку, показуючи пальцем на сіре небо. Всі вони там, у своїх селах чи в тюрмах. Якщо доведеться туди поїхати, то я поїду. Мені потрібна якась адреса. Ніяких відомостей я не маю. Єдина адреса, яку знаю, ось ця наша, можливо. А е, Фанфана вам допоможе. Ну, вони захопили його двоюрідного брата. Хюйо повторив ім'я, щоб запам'ятати Фанфана, а де мені знайти його? Він живе тут? Тут, але приходить тільки ввечері пізно. Коли закінчить свої справи, близько полудня він часто буває у секене або в кав'ярні Чорної білий на вулиці Ріо. Скажіть йому, що ви від Лябріколя. Може, він поговорить з вами, а ні, то доведеться шукати щось інше. Кав'ярня чорне і біле з пофарбованим білою емалю фасадом і написаною чорним назвою на фронтоні, то була колишня вугільна лавка, перекуплена якимось емігрантом, трохи заможнішим і щасливішим за інших. На вкритій курявої вітрині ще лишилися наклеєні півколом опуклі літери дрова, вугілля, мазут. Новий хазяїн навіть не перейменував її, і кав'ярня мала ту саму назву, що колись вугільна лавка. Дерев'яні двері каштанового кольору, із яких уже облуплювалась фарба, вели у маленьку залу, сповнену випарів від кухні. Десятки зодова африканців тиснулись навколо приліплених один до одного столів, накритих цератою із кольоровими малюнками і геометричними фігурами. Її підступив до старої переобладнаної стойки. З ним порівнявся офіціант, руки його були зайняті тарілками з рисом та коричневою підливою, у якій плавали дрібненькі шматочки м'яса. Немає місця, озвався офіціант. Доведеться прийти пізніше.